Najprije počinjemo sa predgovorom. Predgovor je napisao Šela Indra s vami. I on kaže. Širjela Najotam Dastakur rođen je e, u jednom važnom trenutku povijesti Gaudija Vajšnavizma, pojavljujući se kratko vrijeme nakon Juga Avatare, gospodina Čitanje Mahaprabua, odnosno kratko vrijeme nakon što se gospodin Čeitanja Mahaprabhu vratio natrag u duhovni svijet. Zajedno sa svoja dva bliska prijatelja, Šenivas Ačarijom i Šamanandom Panditom, Narodom Dasta je poveo cijelu generaciju bakta koji su doživljavali intenzivnu razdvojenost od gospodina Čeitanje. Njih trojica su također započeli i pokret sistematskog propovjedanja doktrine Mahaprabua. Narotama Das kur nije bio samo neustrašiv propovjednik, već isto tako i duboki rasika bakta, kao što je vidljivo iz mnogih njegovih pjesama. Kao takvog uvijek su ga jako cijenile generacije bakta koje su slijedile njegove stope šireći učenja gospodina Četanje. I to je činjenica čak i danas. Naš duhovni učitelj, njegova božanska milost, A.C. Bhaktivedanta Svami Praupat, često je citirao velikog sveca Švanarota Mudasu Takuru u svojim knjigama i predavanjima. Isto je tako jako volio pjevati Bađane koje je mm, komponirao Narutam Dastakur. U komentaru na Šimat Bhagavatam 1.10.20 Šlapravpad piše Postoje pjesme Takure Naruta Dase, jednog od ačarja u Gaudija sam predaji, koje su sastavljene na jednostavnom bengalskom jeziku. Ali E, Takura Višnovat Čakravati, drugi vrlo učeni ačarja u istoj Sampradaji, odobrio je pjesme e, Takure Narutame Dase kao ravne vedskim mantrama, jednako dobre kao i vetske mantre. Kraj citata. Sljedeći šlapraupadine stope, članovi Hare Krishna pokreta pokušavaju usvojiti primjer Narutame Dase Takure kao velikog propovjednika i vide ga kao svog junaka u punom smislu te riječi u svakom pogledu. Zbog tih razloga uvjeren sam da će ova knjiga, Slavni život na daseta Kure, e, imati veliku publiku i da će je bakte cijeniti. Kao i pisanja samog dasta kura, ona je jednostavna i laka za čitanje, a ipak otkriva duboko značenje života i učenja tog velikog čarija. Šitala Devi Dasi provela je jako puno vremena istražujući različite spise i povijesne materijale da bi mogla predstaviti Šranarotam Dasta Kura na jedan ovlašteni način. U njezin, iz njezinog pisanja očito je njezina velika ljubav prema njemu i ona nam pomaže da ga ne samo cijenimo kao velikog baktu, već i da usvojimo njegova učenja. Ako to učinimo, možemo lako dostići savršenstvo života, koje Šlapraupad definira povezano sa Naratom Dasom Takurom u svom komentaru na Šenod Bhagavatam 4.29.68. Navod Šlapropada. Narodom Dasta Kura savjetuje svima da se drže principa izvršavanja naredbi duhovnog učitelja. Ne bismo trebali željeti ništa drugo. Ako se regulativna načela koja je, nam je odredio duhovni učitelj slijede vrlo strogo, on će se postupno izvježbati da ne želi ništa drugo osim služenja Krišne takav trening, takva obuka je savršenstvo života. Kraj navoda šla propada. Od srca smo zahvalni šitali e, devidaci što je obogatila naš život zabavama šlenarotam dasta kure, za čije je druž, čim društvom žudio čak i gospodin Čejtenja, kada je, e, kao što je poznato, vikao narotam, narotam, narodom na obalama rijeke Padme o tome kako je čitanja mm, čitanje Mahaprabhu to vikao, doznat ćemo dalje u toku knjige. To je kraj predgovora Indradimne Svamija. A sad e, slijedi uvod. Osim ako netko od vas možda ne želi nešto reći. Ako želite nešto komentirati, sad je trenutak. 1, 2, 3, sad je prošao. Uvod. Uvod šitale devidaci. E, da bih objasnila porijeklo ove knjige, moram se vratiti natrag u rane 1980. Kada sam imala tu sreću da služim u, institutu za vajšnavske studije u New Deliju. Moji dragi prijatelji Dajananda i Nandarani bili su na čelu tog instituta i e, usredotočili su se prvenstveno na stjecanje i prevođenje starih vajšnavskih tekstova i prikupljanje biografija vajšnavskih svetaca. Zaintrigirao me taj projekt i ponudila sam se da pomognem. U slobodno vrijeme tako da tipkam, lektoriram i radim što god sam mogla. Kroz tu sam službu razvila dubok interes za živote svetih osoba koje su oblikovale povijest Gaudija vršnavizma. Nažalost, na kraju je taj institut prestao sa radom. Ali, moj interes je bio um, probuđen, pa sam počela razmišljati kako da se nastavim uranjati u te povijesti. I pomislila sam da bih mogla napisati jednu seriju knjiga za mlade ljude uh, u kojoj bi govorila o životima ačarija, koristeći materijale koje sam mm, prikupila za vrijeme služenja u tom institutu. Na taj način bih mogla ostati zaukupljena tim temama, a istovremeno osigurati inspiraciju u, kroz književnost za mlade bakte. Mlade u smislu mlade godinama, ali i sve druge. E, Nadahnuta tom idejom počela sam sa životom članarutom i dasta kure. Nedavno sam lektorirala e, novu, novi prijevod Narutam Vilase i Prema Vilase za taj institut i bila sam e, obuzeta tom pričom. To su dvije priče koje, dvije biografije naravno da ste kure jedna i druga. Osjećala sam da je taj njegov zanimljivi život ispunjen izazovima, pustolovinama i božanskim susretima, nešto što bi vrlo lako e, privuklo pažnju e, mladih čitatelja. Proučavala sam različite priče iz života Narutame skupljajući informacije nadajući se da ću moći napraviti priču koja bi prenijela prirodu i osobine te velike osobe koja je jedna od najznačajnijih ačarija u našoj Gaudija Vajšnavskoj liniji. Što sam više čitala, to sam imala više pitanja i više sam osjećala da moram još dalje istraživati. E, staviti zajedno pojedine dijelove iz e, tog života e, takure postala je neka vrsta mog e, spiritualnog hobija. Postupno knjiga koju sam pisala prerasla je u nešto ne više ekskluzivno samo za, isključivo samo za mlade ljude. Postala je to priča koja bi se mogla svatkome svidjeti. Dok sam proučavala život Narutame, brzo sam otkrila da je određivanje povijesnih činjenica jako teško. Lile su zabilježene na različite načine. Vrijeme u koje su se one odvijale nije svugdje isto naznačeno kao isto. I postoje veliki prekidi u priči njegovog života, dijelovi u kojima se ne zna ništa. Postalo mi je jasno da e, povijest mm, u našem zapadnjačkom linearnom smislu nije nešto toliko važno za one koji su zapisivali povijest priču u Narotamu. Povjesničari vedske misli primijetili su da vedska literatura i indijska misao uopće manje naglašavaju kronologije, a više emocionalni i filozofski sadržaj o, iz tih priča koje prenose, povijesnih priča koje prenose. I zato umjesto da pokušavam točno odrediti povijesne činjenice, pokušala sam izvući detalje iz svih tih različitih izvora pomoću kojih bi na svjetlo izašla narotamina e, osobnost, njegovo raspoloženje i misija. Kad sam, dok sam to radila, često sam prepričavala Lile vlastitim riječima ili dodala neku pozadin, pozadinske informacije kako bi cijela priča bila mm, lakše razumljiva čitateljima. Ovu knjigu sam završila pisati prije nekih 25 godina. Za mene je to bio vrlo um, zanimljiv projekt, ali kad je došlo vrijeme da, da se napravi layout knjige i da se mm, prikupi nekakve ilustracije, da se taj umjetnički dio knjige napravi, malo sam zaostala. Druge službe su mi došle kao prioriteti i pomalo sam izgubila interes za izdavanje ove knjige. U međuvremenu su se pojavile mm, druge knjige o životu Narutam Dasta Kure na engleskom i onda mi se činilo da je nepotrebno da ja ovu svoju izdajem. I tako je taj rukopis potonuo negdje eh, u neke mračne dubine mog kompjutera, da bi izašao na svjetlo dana samo za neke posebne prilike. I moja, moj san o seriji knjiga je polako nestao. Postavlja se pitanje zašto sam onda sada izdala tu knjigu. Jedan razlog je da je e, veliki broj bakta koji su pročitali ili čuli, mene kako govorim iz tog rukopisa, e, htjeli su da ja to napravim, silili su me da to napravim. I mm, ja je sad izdajem, tiskam ovu knjigu jednostavno da bih odgovorila njihovim, da bi ispunila njihovu želju. Ali Mm. primarni razlog zašto konačno tiskam ovu knjigu nakon toliko vremena je da sam razumjela, počela jako duboko razumijevat koliko je blagodatan ili kako kažemo to, beneficial, koristan za naš duhovni razvoj, koliko je za naš duhovni razvoj korisno naučiti e, povijest naše sampradaje i oblik, stvoriti vezanost za svoje duhovne prethodnike. Ta svjesnost je se pomalo pojavila i dok sam istraživala život narodom Dasta Kure. I kroz tu meditaciju on za mene više nije izgledao kao nekakva udaljena povijesna, povijesni lik, već sam osjećala njegovu stvarnu, relevantnu, konkretnu prisutnost – kao utočište, kao inspiraciju. Ti osjećaj bi se pojačali kad god sam imala priliku govoriti o njegovom životu. Vidjevši kako su bakte pomno slušali i kako su se osjećali živahno življeni tom pričom, to mi je pomoglo da povećam mm, poštovanje i za narodom Dastakuru i za bakte koji su bili inspirirani sa njime. I tako je taj pročišćavajuća moć zaokupljena sa tom temom sve više postajala očita i dala mi je mm, zadovoljstvo koje, se, koje nastaje od svijesti da smo svi mi povezani i da imamo utočište i da smo okruženi blagoslovima nekih od najvećih osoba koje su ikad hodale zemljom. Milošću Šilapravpade imamo blisku vezu sa prethodnim ačarijama u našoj liniji. I njegujući e, vezanost sa njima pomoću razmišljanja o njihovom životu i učenjima, o, kao što je sad to slučaj sa životom i učenjima sveca poput Narotam Dasta Kure, pojavlja se vezanost za njih koja sve više raste i na taj način naš život, naš postaje sve bogatiji i sve više inspiriran. Prema Bakrimanori Takuri, kreiranje takve vezanosti je sam korijen nježne biljke božanske ljubavi. Znači, Bakrimanori kaže da je formiranje vezanosti za prethodne čarije sam korijen nježne biljke božanske ljubavi. Ako svoje mm, mm, devocijske biljčice e, ukorijenimo u takvim vezanostima, sve ćemo dostići. Pjesme narodom Medaste kure pune su takvog uvjerenja, Čadija, Vajšnava, Seva. Čak i sam Krišna kaže, samo onaj bakta koji tvrdi da je bakta moga bakte je zapravo moj bakta. Ili da citiramo njegovu svetost Radana Svamija, u bakti ne radi se o tome što znaš, nego koga znaš. U Upoznati Šilanaratam Dastakuru je susresti pravog duhovnog heroja, junaka, Njegov život je jedna epska priča jednog od najvećih pionira misije Šičitanje Mahaprabua. On je bio početnik, odnosno u prvim redovima onih koji su e, e, širili svjesnost Krišne. Njegova je samilost bila toliko velika da je unatoč svoj opoziciji, predrasudama, pa čak i mršnji, ipak nastavio. Kroz snagu svoje devocije uspio je razbiti predrasude tih društvenih tradicija kako bi doveo poruku gospodina Četanje najširoj mogućoj publici. Od pljačkaša do bramana. Uhvativši najdublju i najvišu, najdublje i najviše istine u jednostavnim pjesmama na Bengaliju, otvorio je vrata bakti običnom čovjeku. Šilanarata mandasta Kur je osoba blagavata. Pokazao je u najvišoj mjeri dostizanje ljubavi. Pokazao je E, najvišu razinu ljubavi koja se može dostići zajedno sa poniznošću i odlučnošću koje su neophodne da bi se dosegle takve visine. Primjer je bolji od podučavanja. Svima nam trebaju junaci, ali kakva nam je korist od junaka koje nalazimo u beletristici i mitovima. Kome treba supermen ili čudesna žena? Zapravo nam trebaju junaci koji nas nadahnjuju da odbacimo svoju materijalno uvjetovanu prirodu i da se oslobodimo guna materijalne prirode. Trebaju nam junaci koji će nas podučiti kako pronaći svoj najviši potencijal kao slugu svevišnjeg gospodina. Šlenarotam daste kur je baš takav junak. Gdje bismo mi svi bili danas da on nije napravio takve velike napore, nije uložio takav veliki napor. Njegove pjesme se čuju u tisućama hramova i domova diljem svijeta i ljudi iz svih eh, staleža, iz svih različitih eh, životnih pozicija su dobili priliku da uđu u najviše duhovno razumijevanje. Njegova je posvećenost otvorila put za bakti da se proširi kroz sljedeća doba i dnevno dobivamo njegovu milost kad se družimo s njim kroz njegove duboke pjesme pune devocije. Sigurno mu dugujemo jako puno. Razviti svijest o tome i osjetiti tu um, duboku zahvalnost znači stvoriti plodno tlo da, na kojem može u našem srcu niknuti ljubav. To su razlozi zbog, kojih sam konačno odlučila tiskati ovu knjigu. Slave šlanarota Narota Kure su tako velike i mm, duboke da se ne može previše, to, nikad se ne može govoriti previše o njemu možemo nastaviti slušati o njemu iznova iznova iz različitih uglova gledanja i uvijek ćemo od toga imati koristi. Moje riječi ovdje su samo skroman pokušaj da ga e, slavim. Kao što ptica može letjeti samo onoliko visoko koliko je njezina, njezina sposobnost omogućava, moje duhovne realizacije i sposobnost pisanja su jako ograničene i ova knjiga zbog toga ima puno nesavršenosti. Pa ipak, ako je samo jedna osoba osjeti bliže Narutam Dasita Takuru, nakon što je pročita, smatrat da je moj trud bio vrijedan. To je bio sad uvod, uvod i prelazimo na prvo poglavlje, chapter 1. Šri Krishna Namamrita Varši Vaktra, Chandra Prabha Tvasta Tamobaraja, Gauranga Devanu Charaya Tasmaj, Namo Namaha Naruta maja. To je prva kitica iz pjesme koja se zove Narotama Prebora Aštaka. A prijevod je Uvijek iznova odem poštovanje Šla narutami Dasita Kuri, sluzi čistog srca, sluzi gospodina Goranke. Iz njegovih e, sjajnih usana nalik na mjesec, lije se blistav, blistava kiša nektara u obliku krišninih svetih imena koje raspršuje tamo neznanja. prvo poglavlje. Predviđanje gospodina Čeitanja. Mm, dok su majmuni mm, međusobno razgovarajući, skakutali po granama drveća, gledajući znatiželjnu grupu, gledali su znatiželjnu grupu bakta svjetlih lica koji su radosno pjevali gospodinova sveta imena. Grupa e, polako je prolazila kroz eh, zelenilo tog kraja, a nje, njihov eh, njihovo slatko melodiozno pjevanje odjekivalo je kroz e, gustu šumu palmi i kokosa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Izgubiši se u radosti kirtane, bakte su pjevali potpuno zaokupljeni, dok su im glasovi bili prepuni devocije. Šičitanja Mahaprabhu je plesao usred pakta. Njegovo blistavo zlatno tijelo graciozno se njihalo u skladu sa ritmom e, mridangi. Dok je hodao, svirači mridange su ubrzali ritam. Karatali su se pridružili u skladu s tim ritmom, listajući na jutarnjem suncu. Moćni valovi zanusa proširili su se kroz skupinu Kirtanija, dok je Šičitanja Mahaprabu dizao svoje duge, graciozne ruke i skakao u zrak. Bakte su ga okruživali, plesući, ne obazirući se ni na što. Njihovi, njihova bosa stopala, doticala su meko tlo, podizući e, oblake prašine. Odjednom je Šećetanja Mahaprabu prestao plesati stajao je bez kretnje i žurio je intenzivno u daljinu i glasno zazivao. Narotam, narotam! Tijelo mu se treslo, a suze su mu tekle iz očiju sa nezaustavljivom silom. Preplavljen zanosnom ljubavlju, zgrabio je Nityanandu Prabhuva kako bi se na njega oslonio, ali je ipak se stropoštao na tlo i zavaljao u prašini, iznova i iznova zazivajući. Narotam, narotam! Zbunjeni gospodinovim nenadanim ponašanjem, bakte su prestali pjevati. Gledajući jedan u drugoga s ne, s izgledom čuđenja, skupili su se oko gospodina i nježno pjevali, tiho pjevali sve imena, čekajući da njegov zanosni trans prestane. Klečeći, Šenitejanda prabuje je slatke, umirujuće riječi u gospodinovo uho. A gospodin Čeitanja Mahaprabhu je jednostavno zagrlio Nityanandu oko vrata i nastavio plakati. Zabrinut, je taj onda Prabhu se okrenuo ova krešvari i Haridasu. Nikada ga nisam vidio da tako jako plače. Nadajući se da će oživjeti gospodina, Vakrešvara je poveo bakte u glasnom pjevanju svetog imena gospodina Džaganata. Čuši to, gospodin je ponovno došao k sebi. Sjeo je, obrisao suze iz očiju i Rukom pokazao Nandi prabu da dođe bliže. taj, šapnuo mu je. Ti znaš da je Sankirtan sve za mene. To je moj sam život. Želim da svatko u ovom svijetu kuša nektar svetog imena. Ali uskoro ćemo ti i ja napustiti ovaj svijet. Tko će širiti pjevanje kad mi odemo? Tko će održati plan, planičak ljubavi koji smo donijeli u ovaj svijet, tko će ga održati mm, goričim, vatom ljubavi. Prije nego što odem, moramo punomoćiti nekoga da nastavi sa ovim prekrasnim pokretom Sankirtane. Imam takvo bogatstvo ljubavi prema Bogu i moram ga nekome ostaviti. Ali tko je kvalificiran da naslijedi takvo bogatstvo? Moj gospodine, tiho je rekao Nityananda, ti znaš sve. Samo ti možeš odgovoriti na to pitanje. Postoji li netko, itko ovdje sposoban da nastavi s tom tvojom misijom? Tko je vrijedan toga da naslijedi tvoj ljubav? Čitanja. Da, Nitaj, postoji netko. Njegovo ime je Narutama. Narutama? pitao je Nityananda Prabhu. Tko je Narotama? Samo prije nekoliko minuta zazivao si njegovo ime i toliko plakao da sam se bojao za tvoj život. Ali ja nikog ne znam tko se zove Narotama među tvojim družbenicima. Narotama se još nije pojavio u ovom svijetu, objasnio je gospodin. Ali uskoro će se roditi, tu u blizini, na drugoj strani rijeke Padmavati, u gradu Keturi. Narodom će biti tako prekrasan bakta, da će svaka riječ koja bude dolazila iz njegovih usana biti ispunjena ljubavlju prema Bogu. I svatko tko pjeva njegove slave, sigurno će dostići ljubav prema Bogu. Ako svoju ljubav ostavim kod njega, sigurno je da će nektarski ocean Sanketana nastaviti preplavljivati svemir. Iznenađen da je zapitao, ali ako se naratama još nije ni rodio, kako ćeš mu dati svoju ljubav? Šećitanja Mahaprabhu se nasmijao, osmijehnuo. Sutra ću ući u rijeku Padmaveti i položiti moju ljubav za Narotamu tamo, da je on u budućnosti može primiti. U odgovarajuće vrijeme moraš odvesti narutamu do obale rijeke da pokupi tu, te, to božansko blago koje tamo čeka na njega. Gospodin je onda ustao i nastavio pjevati. Te večeri bakte su među sobom pričali e, o tome što se dogodilo. Ko je taj narod tamo kojeg je gospodin zazivao? Ali nitko osim niti Nade Prabua nije mogao odgovoriti a niti nada je ostao tiho. Sljedeće jutro hitan partije e, skupina je polako nastavila dalje pješčanim stazom, pjevajući i plešući kao dok su pjevali sve ta imena. Kada su došli na jednu čistinu među drvećem, tamno plava rijeka Padmavati e, pojavila im se u vidokrugu na obali rijeke Nitenanda Prabhu se okrenuo baktama i zaustavio kirtan. Pogledajte pažljivo, rekao im je. Nešto nevjerovatno će se dogoditi. Šri Tenja Mahaprabhu će položiti svoju božansku ljubav u rijeku Padmavati. U budućnosti, u jednom trenutku, tu ljubav će dobiti bakta po imenu Narutama. Bakte su znatiženo gledali dok je Šiče i Tanja Mahaprabu sa svojim lotosnim stopalima ušao u, u rijeku i polako hodao prema njezinom središtu. Na njihovo iznenađenje ili zapanjenost, mirna rijeka se je nabujala od radosti. Preobražena dodirom gospodina, Izgledalo je da voda pleše i da se vrti u vrtlozima i da se diže sve više i više. Za tren rijeka je preplavila sve zanosom i preplavila se preko obala i krenula na, na kopno. I onda odjednom jedna prekrasna žena Izvaredno prekrasna žena, izašla iz valova. Stala je pred šičitanju a sklopljenih ruku. Njezina svilena odjeća je mm, viorila na vjetru, a kruna optočena draguljima blistala je na jutarnjem suncu. Ponisno je pitala, moj gospodine, kako te mogu služiti? O Božicove rijeke, Padmavati Devi, rekao je Mahatrebu, želim ostaviti moju transcendentalno vlasništvo tebi na brigu. Molim te, uzmi moju ljubav i zadrži je dok se ne pojavi bakta po imenu Narotama i ne okupa ovdje. Kad, se to, kad on dođe, isporuči mu tu ljubav. Da, moj gospodine, odgovorila je ona eh, pokorno. Ali kako će prepoznati narutamu čeitanja? Kada mladi tamnoputi dječak koji je ispunjen ljubavlju prema Bogu uđe u tvoje vode, uzrokovat će ih da se uzbude i preplave zemlju kao što se to dogodilo danas, sada, znači da je to tamo. Ali moj gospodine, pitala je, a ako taj e, mladić ima tako puno devocije da će njegov dodir izazvati e, da preplavim sve sa zanusom, čak i prije nego što dobije tvoje božansko blago, kako će onda on izgledati nakon što dobije, tvoj, ljubav? E, ne brini, prekinuo je gospodin. naravno će, mm, će zadržati moju ljubav. On, on može kako bi se to reklo, može preživjeti moju ljubav. Kada dođe, jednostavno mu daj moju ljubav. Tresući se od radosti, Padmavati Devi je mm, primila Mahaprabovu ljubav, odala poštovanje i nestala u vodama koje su mm, se povlačile. Bakte koji su promatrali tu ratninu, stajali su nepokretno otvorenih ustiju i širom razrogračenih očiju zapanjeni. Šičitanje Mahaprabhu bi se onda okrenuo i tiho rekao, počnimo kirtan. Novosti o ovom čudesnom događaju brzo su se proširile e, zemljom. Bakte su posvuda žudno čekali kada će se pojaviti narutan. Svaki od njih se nadao da će dobiti priliku susresti takvog posebnog baktu. Evo ga, pa to je kraj prvog poglavlja. Možemo pročitati još malo iz drugog, još jedno 10-15 minuta. Drugo poglavlje nosi naslov Rođenje i mladost i počinje sa drugom kriticom iz narodama Prabur Aštakom, Sankirtananda Sankirta Anandaja Mandahasya Dantagyutti Dyoti Tadim Mukhaya Sveda Shrudhara Snapitaya Tasmai Namo Namaha Šila Narottamaya Vijek iznova odajem poštovanje Šila Narotam Kuri, čije se lice kupa u znoju i potocima suza koje su posljedica blaženstva proisteklog od pjevanja svetih imena. Njegov dragi osmijeh i blistave, blistavi zubi obasjavaju sve smjerove. Drugo poglavlje, rođenje i mladost. Kraljević je rođen. Sunce se podiglo iznad drveća palmi, osvjetljujući selo Keturi dok su tople zrake ulazile kroz prozor na njegovoj palači, kralj Krišnananda Data sjedio je tiho obožavajući obiteljsko božanstvo. Uzevši nušaku lišća tulaci, nježno ih je položio pred gospodinova stopala, tako završivši svoju puđu. Gledajući pažljivo u božanstvo, mm, pognuo je glavu, sklopio ruke i ponizno zamolio. Dragi moj gospodine, ako je to tvoja želja, molim te, blagoslovi našu obitelj tako da nam pošalješ sina. Kralj onda odao poštovanje i izašao na verandu. Nagledavši eh, glavni grad svojeg malog kraljevstva, srce mu se ispunilo ponosom kada je vidio um, dobro održavane domove u selu, okružene vrtovima, prepunima voća, povrća i žitarica. Kakav raj, pomislio je. Zemlja u Keturi je tako plodna da ovdje raste praktički sve. Krišanantin pogled je dotakao horizont. Koliko god je mogao vidjeti u daljinu, sve je bilo prepuno banana, drveća, jackfruit drveća, mangoa, e, palmi sa kokosovih palmi, koje su širile svoje, svoje lišće ispod čistog plavog neba. Duboko je udahnuo, e, uživajući u iznimnim mirisima različitih vrsta cvijeća koje je nosio jutarnji povjetarac. Stvarno je blagoslov vladati takvim obiljem, razmišljao je. Imam sve što bi čovjek mogao poželjeti. Zemlju, bogatstvo i predanu ženu. Svevišnji gospodin je uistinu vrlo ljubazan prema meni. A ipak svi ti blagoslovi ne mogu ispuniti prazninu u mom srcu. Bez sina dom mi izgleda prazan i beživotan. Kome ću predati svoje kraljevske odgovornosti kada ostarim? I kako mogu umiriti svoju dobru ženu na rajani, koja pati bez djeteta o kojem bi se brinula? Krištananda je tužno zaklimao glavom. Znam da postajem prestar da bih e, tako razmišljao, ali jednostavno ne mogu odustati od želje za sinom. Uzdišući, okrenuo se od prozora. Dobro, ne smijem trošiti vrijeme na sanjenje, na sanjarenje. Svevišnji gospodin zna da smo moja žena i ja, da jako želimo imati dijete ali moramo čekati da vidimo što on želi. Krišnananda je sjedio sam u svojoj sobi, razmišljajući o poslovima u selu. Misli su mu je, su mu prekinuo, je prekinuo glas, glas, glasan glas koji je odjekivao sobom. Uskoro ćeš biti otac sina po imenu Navatama. Taj će dječak preplaviti zemlju sa ljubavlju prema Bogu. Zapanjen, Krišnananda je pogledao oko sebe da bi vidio od ko to govori, ali nije mogao pronaći nikoga e, kome bi takav izvaredan glas mogao pripadati. Kome bi takav glas mogao pripadati. Bez riječi čekao je da, da čuje hoće li se još nešto čuti. Ali Ništa više nije bilo rečeno. Što se događa? Jesam i ja pri sebi. Tiho je sebi mm, prišaknuo, sumnjajući da je uistinu čuo to što mu se učinilo da je čuo. Jesam li uistinu čuo taj, taj zvuk, taj glas, ili sam samo sanjao? Jesam li ja žrtva neke iluzije, e, zamišljajući neke dobre vijesti? Krišananda se protresao. Ne, ne, uvjerio se, uvjeravao se. Sasvim sigurno sam čuo glas. To nije bio san. Oči su mi otvorene i potpuno sam svjestan. Što sam čuo ne može biti ništa drugo nego božanska predviđenje. Srce mu je brže zakucalo kada je pomislio da bi se njegova želja za sinom mogla uskoro ispuniti. Požurio se da podijeli dobre vijesti sa svojom ženom. Nekoliko dana kasnije, rano ujutro, Narajan je požurila u sobu svog muža, e, lica koje je odražavalo veliko uzbuđenje. Pravu, prošle noći sam sanjala da je iz tvog tijela izašla neka izvanredna osoba i ušla u moje tijelo. To mora biti još jedan znak da ćemo imati sina. Krišnananda je izgledao nesigurno. Tvoj e, san potvrđuje glas sam čuo neki dan, ali nemoj previše očekivati. Što god je svevišnji gospodin odredi, to moramo prihvatiti. Da, pravu rekla je i tiho napustila sobu. No unatoč savjetu njezinog muža, nada je cvjetala u njezom srcu. Nitko od njih nije više spomenuo ta predviđenja te najave, ali nisu mogli zaustaviti svoj um o tome da neprestano razmišlja o mogućnosti da imaju dijete. Uskoro nakon tog događaja Krišananda se odmara u svojoj sobi kada je iznenada e, nenajavljeno došao neki astrolog u posjetu. Uvijek pažljiv domaćin, Krišananda ga je e, dočekao s dobrodošlicom. Dođi, izvoli prijatelju, e, sjedni se, donesu ti sluga će ti donesti neko hladno piće. A onda molim te, reci moje ženi i, i meni e, nešto o našoj budućnosti. Učeni Brahman je prihvatio e, gostoprimstvo i sjeo, počeo piti svoje piće prekriženih nogu na nekom jastuku. Ispred sebe je prostro neke karte i tiho je mm, nešto složeno računao. Kralj i kraljice su žudno čekali. Odjednom je astrolog e, uhvatio zrak i um, se e, širokim osmijehom. O, ovo je prekrasno, uzviknuo je. Sigurno ćete imati sina koji će biti um, poznati bakta svevišnjeg gospodina. Imat će moć da uništi bijede ovog svijeta i donešće veliku sreću vašoj obitelji. Oduševljeni tim riječima, oduševljen tim riječima, Nanda je astrologete trpao poklonima i otpratio ga. Sada su on i njegova žena bili sigurni da će njihova dugo uzgajana želja se ispuniti. Na je uskoro bila Mm. trudna. Oduševljena par je čekao mm, nestrpljivo da prođu mjeseci, nesposobni da misle o bilo čemu drugom osim o svom nerođenom djetetu. Konačno, šest ujutro, na pun mjesec u mjesecu uh, magiji, što je januar, februar ili sjećan veljača, Narenis je rodila zdravo muško dijete. Kada se dijete pojavilo, neka nezemaljski sjaj je obasjao porođenu rubu, porođajnu sobu i duboka sreća je zavladala srcima svih prisutnih. Ranije je s ljubavlju gledala eh, očaravajuće lice svog sina. Samo pogledaj kako je prekrasan, uzviknula je babicama. E, njegova su obilježja neobično nježna, a oči su mu poput latica loposa, lopoča, lotosa. Čvrsto je zagrila svoje dijete i plakala od sreće. Jedna od babica je izjurila iz sobe i najavila dobre vijesti. Krišnananda je blistao od sreće i požurio vidjeti svog sina. Glazbenici su čekali u dvorištu palače da se najavi rođenje, počeli su svirati glazbu, proslavljajući taj događaj, a bramane iz sela su glasno mantrale povoljne vedske himne. Novosti o rođenju djeteta su se brzo proširile. Stanovnici Keturija, koji su koji su bili jako privrženi Som Rađi i Rani, kralju e, pojurili su do palače sa poklonima za novorođenče. Svatko je želio pogledati e, malog kraljevića. Iako je Krišananda jedva mogao odvojiti oči od djetetovog lica, ponisni otac je uspio svakome ukazati toplu dobrodošlicu. Usred svog tog uzbuđenja na rani je odjednom vidjela e, nevjerojatno lijepe i blistave osobe koje su ušle u njezinu sobu. Jedna od, jedna od njih je blistala poput rastopljenog zlata, a druga je imala e, bjelkasti, e, bjelkastu put i nosila blistave plave, blistavu plavu odjeću. Zapanjena na je sjela uspravno Gledajući raširenih u te nevjerovatne osobe koje su zanosno plesale u njezinom domu. Zbunjena, gledala je unaokolo, ali izgledalo je da nitko drugi u sobi nije primijetio što se događa. Kada je se okrenula ponovo da pogleda plesače, nestali su. Naranije ranije uronila natrag u svoj jastuk. Zbunjena, iz, iznenađena, E, uzbuđena i umorna, pomisle je, mora da si zamišljam neke stvari. Nesposobno da shvati da se svevišnji gospodin sam, čiji čitanja Mahaprabhu i njegovi družbenici pojavili u njezinoj sobi kako bi ga blagoslovili svojim prisustvom, jednostavno se okrenula natrag gledati lice svog djeteta. Za tren je sve, sve drugo zaboravila. Osjećajući se kao najsretnija žena u svemiru, srce joj je preplavila sreća i zadovoljstvo. Kada su svi posjetioci otišli, Krišnananda je organizirao proslavu, osmodnevnu proslavu. Pozivajući svoje sluge, izjavio je, želim velike količine odjeće, deka, pribora i prasade, da se razdijele svim ljudima Keturija, posebno sadovima i dramenama. Nemojte štedjeti. Svatko se treba osjećati potpuno zadovoljan i sretan. Tako će ovo dijete dobiti svačije blagoslove. Uskoro nakon toga Krišananda je poslao nekoliko lokalnih pandita da izračunaju u astrološku kartu i da mu preporuče odgovarajuće ime. Nakon što je pažljivo proučavao kartu, nakon što su pažljivo proučavali kartu, astrolozi su se složili da je tu bilo nešto iznimno povoljno. Ovo definitivno nije karta neke obične osobe, jedan njih je izjavio. Možemo to razumjeti jednostavno gledajući na povoljna obilježja na djetetovom tijelu. Da, drugi se astrolog složio. Ovo djete će imati sve dobre osobine i biti iznimno religiozno. On će donijeti dobru sreću svima u ovoj regiji. Blistajući sa ponosom i srećom, Krišnananda je pitao, a kako da ga nazovemo? da su na dugo i na široko raspravljali i konačno zaključili. Svi se slažemo da dječakovo ime mora imati e, jedan ili više slogova na, ra i ta. Mislimo da bi ime narotama bilo najprikladnije, jer nara znači čovjek, a utama znači najbolji. Jasno je iz, iz e, karte, astrološke karte ovog dječaka, da će uistinu biti najveći od ljudi. Prekrasno, uzviknuo je Krišananda. Kako je to nevjerovatno, tiho je rekao svoj ženi, da, ovi, da su ovi astrologi izabrali upravo ono ime koje je glas neba predvidio prije nego što smo dijete uopće i začeli. Okrenuši se astrolozima, King, e, kralj je rekao, Recite mi sada, molim vas, što još vidite u njegovoj karti. Svaki astrolog je onda dao e, oduševljeno tumačenje te karte, opisujući u detalje različite vidove dječakovog karaktera i sudbine. Jedan od pandita je međutim upozorio Mađumadara, moram te upozoriti da postoji jedna stvar samo na koju moraš paziti. Možda bi trebali vi. Moram vas upozoriti da ovdje postoji jedna stvar na koju morate paziti. Budite oprezni kada vodite svoje dijete na rijeku. Za njega je to, bi to moglo biti opasno mjesto. Rađa Krišananda je se Mm. zadrhtao je na pomisao da bi se bilo kakva opasnost mogla pojaviti za njegovo djete i odlučno je i odlučio i čvrsto je odlučio da iako je živio vrlo blizu rijec, rijeke Padmavati, neće dozvoliti Naruta mu da ode na rijeku. Ok, još ćemo završiti ovaj dio. Šest mjeseci je prošlo vrlo brzo i Krišnananda i Narajani su uživali u društvu svog djeteta koje je raslo, koje je bilo radost njihovog života. Krišnananda je poslao pozivnice e, napisane na zlatnim pločama svojim prijateljima i rođacima, pozivajući ih da dođu na obred Ana Prašane, e, kada će narod tam prvi put dobiti e, žitarice. Na tom obredu um, gosti i članovi obitelji okupili su se oko dojenčega, oko spremni gledati kako on um, prvi put dobiva rižu, ali na um, svačije čuđenje dete je odbilo otvoriti usta. <laughs> Pokušavali su ga nagovoriti iznova i ali narod tam je neprestano um, odvraćao glavu u stranu sa gnušanjem. Gosti su nervozno gledali jedan u drugoga i festivalsko raspoloženje je nadomjestila zabuna. Nitko nije znao što treba učiniti. Onda je jedan mislovni bramena e, iskoračio i svakog e, ohrabrio. Odnosno, tako nešto. Ne brinite se. Ovo dijete ne želi, ići, ne želi jesti slatku rižu, zato jer riža nije prije toga bila ponuđena gospodinu Krišni. Svađajući da su zaboravili ponuditi hranu, Nanda je brzo uh, hranu položio na untar. I nakon toga, još jednom, uh, njegova je supruga ponudila narutamu žlicu te sada ponuđene hrane. Na je olakšanje dijete je sretno prihvatilo i pojelo rižu. je razmišljao. Već pokoljenjima obožavanje svevišnjeg gospodina je uobičajeno u našoj obitelji. Ovo dijete, iako je još tako mlado, već se spodučava da budemo pažljiviji u svojim religioznim dužnostima. I onda je Krišananda najavio od sad nadalje mom djetetu treba, mom sinu, trebate davati samo gospodinu Mahaprasada.